Dakle, kad se kaže riječ menheđ, sama po sebi, dakle, nema nikakvo značenje. Menheđ znači program, pravac i tako, ali kad kažeš samo menheđ, bez da dodaš još nešto uz to, nema nikakvo značenje. Kada kažeš čovjeku je njegov menheđ je ispravan ili neispravan, menheđ u čemu? Upravljanju palačinki, jel? Dakle, riječ menheđ, da bi imala neko značenje, moraš da je dodaš još nešto. Menheđ ehli suneta u tevhidu je taj i taj. Menheđ ehli suneta u shvatanju hadisa je taj i taj. Menheđ naš u držanju, dakle, predavanja koja smo do sad imali, naš program ili način je takav da smo držali predavanje iz akide, iz fikha, iz ahlaka, iz edeba, Sad se opet vraćamo sa Allahom te barek dala dozvolom na akidu. Ova naša predavanja, dakle to će biti ciklus predavanja koji će također trajati sa Allahom te barek dala dozvolom. Ova naša predavanja ćemo nazvat bizvilahi te barek dala dželsat ili međali ili dželsat el imanije ma fetava el aimati neđdije. Imanska sjela sa fetvama učenjaka ili uleme nečda. I zato ćemo koristiti knjigu od našeg uvaženog šeha Ebu Jusufa Mithada Ferrađa kojeg vi poznajete odnosno za koje ste čuli, a ja ga lično poznajem, alhamdulillahi, rabi alemin i molim Allaha te barek tala da mu podari svako dobro. Dakle, njegova knjiga je poznata knjiga Fetawa al-Aimati al Dakle, fetve imama Neđda. Dakle, fetve uleme Neđda. Dakle, šejh je u ovim, dakle, ovoj svojoj knjizi koja je četiri toma, jel, sabrao sva pitanja vezana za akidu ehli sunnata vel džemata. Od početka do kraja. Međutim, i na, svak, na kraju svakog poglavlja je sažeto spomenuo fetve ili govor islamskih učenjaka rahimehumullahu ta'ala. I mi ćemo se dakle koncentrisati samo dakle na ove fetve, dakle spominjanjem govora ovih učenjaka od ehli sunata džemata i svaki dakle ovaj govor vi ćete pokušati da i naučite na pamet, kao što se uči Kur'an na pamet i kao što se uči sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve na pamet. Je tako? I mi ćemo inshallah jel da ne bi da ne bi počećemo sa fetvama jednostavno onako jednu po jednu ćemo čitati govor učenjaka ehli džemata od vremena Allahovog poslanika sa seleme pa sve do danas. je tako inšala udala. Dakle, kada kažemo akidi, o kakvim se ovdje pitanjima radi? Radi se o, propisima, dakle, islama. Šta je islam? Šta je to osnova vjere? Šta je to teuhid? Šta je to tagut? Šta je to širk? Koje su vrste širka? koji su ruknovi šehadeta, koje su, koji su šartovi šehadeta. Dakle, sve su to stvari koje vi znate. Svako od vas zna šta znači islam, šta znači iman, šta znači ihsan, šta znači teuhid, šta znači širk. Svako od vas zna vrste tevhida. svako od vas zna šartove šehadeta en la ilaha illallah, jer ako ih ne zna, odnosno ako ih nema, ne mora da ih zna na pamet, ali ako ih nema u srcu, onda nije musliman, džabe klanja i džabe sumara, džabe govori la ilaha illallah, a ne zna šta to znači. Sve su dakle ovo stvari koje vi poznajete, jel tako? I nećemo ovo govoriti, nego ćemo kao što je, dakle, poznato za, za jednog talebul ilma. Talebul ilm je onaj koji traži znanje. Allah u nam kaže, talebul ilmi vađibun ala kuli muslim traženje znanja i obaveza svakom muslimanu. To znanje koje se uči, dakle, a posebno kada se radi o akidi, kada se radi o teuhidu, vremenom ako čovjek ne obnavlja, kao što je Kur'an, Allahova, te barek knjiga ili hadis, ako se ne obnavlja i akida i fik, to se zaboravlja. Zbog toga ćemo mi, inša tela spominjati ove stvari, dakle, ove petve i na taj način ćemo se šta podsjećati ili podsjetiti na akidu ehli sunata koju nosimo, ako je nosimo. Jer tako, ako je ne nosimo, onda će nas ovo podstać, da se vratimo na brzine, na knjige, na dersove, kako bi to naučili. Jer čovjek, šta, ne može da bude musliman bez znanja. Svatate ovo. I dakle, ovo je stvar jasna, barek Nam. Prva fetva je od jednog našeg najvećeg alima koji je postojao ikad u istoriji islama. Dakle, koji je ovdje šejh spomenuo, dakle, dakle kažem, na kraju svakog poglavlja je spomenuo određene fetve iz poglavlja koje upućuju na, dakle, poglavlje o kome, govori. Je tako? A to je Omer ibn Khattab radijallahu anhu. Zar postoji bolji čovjek od ovog čovjeka? ne postoji. Najbolji od svih asaba nakon Ebu Bekra, radijallahu anhu. Jel tako? Kaže Omer ibn Khattab, radijallahu anhu, innema tenkatu ura islami ur, urvaten urva, idha neša fil islami men la jarifu džahilija. Kaže Omer, radijallahu anhu, u istinu će se islam pokidati čvor po čvor, komadić po komadić, kada se u islam pojave ljudi koji ne poznaju džahilijet. Kada se kaže džahilijet, ovdje se misli na kufr. Džahilijet znači neverstvo, predislamsko doba. Kada čovjeku kažeš ente džahilijun, ti si džahilija, to znači ti si nevjernik. A kada mu kažeš ti si džahil, onda znači ti si neznalica. Dakle, džahili i džahil nije isto. Džahil je neznalica, ili kada mu kažeš ente imruun fike džahilije, ti si čovjek u kojem još ima nešto od predislamskog, nisi se odrekao nekih predislamskih ponašanja ili ahlaka ili nešto što je bilo specifično za tvoje stanje kakav si bio onda kada si bio u kufru. Nam, kaže Omer radijalanu, islam će se strušiti komad po komad kad se u islam pojave ljudi koji ne znaju šta je džahilije, koji ne znaju šta je kufr. Ovo nas opet vraća šta? na poglavlje koje smo učili zakide, a to je da čovjek ne može da bude musliman ako ne zna šta je to širk. Ako ne znaš šta je to obožavanje drugog mimo Allaha, kako ćeš da budeš musliman? Ne možeš. Jer kad si rekao la ilahe, znači nema obožavanja Nikog drugog osim Allaha subhanahu wa Allahu ne smije da se čini širk. Ako ne znaš šta je širk, ne možeš da ga se odrekneš i ne možeš da ga negiraš. te ovo barek Allahu fikum. Kada se u islam pojave ljudi koji ne znaju šta je to kufr, ne znaju šta je džahilijet, ne zna ništa to. E onda će se islam pokidati paše po paše. Ljudi će upast baš u taj širk, u taj kufr i to će smatrati ispravnom vjerom. Kao što većina današnjih takozvanih muslimana obožavaju kaburove, šeitana, tagute i misle da je to prava vjera jer su je naslijedili od njihovih očeva koji su bili mušnici. Došli su ljudi u islam ummet koji ne znaju šta je džahilijet, ne zna šta je širk, zbog toga ga radi mušrike, a nije ni sam svestan. La haule ve la ila bila. Wa hada li ennehu iza lem ja'rifi širk wa ma abehu l-Kur'an wa dhemme wa kafihi wa akarre. To zbog toga jer ako ne zna šta je širk i ako ne zna ono što je Kur'an časni pokudio, dakle zemmehu pokudio ga je časni Kur'an, waka fihi wa akare, on će upast u to i potvrdit će to. Dakle, Allah nam tačno, te barek u Kur'anu pojašnjava, Allah nam tačno u Kur'anu pojašnjava šta je to dobro, a šta je loše. Zašto nam Allah te barek pojašnjava, spominje ružne stvari u Kur'anu? Samo iz jednog razloga, da bi, se, da bi ga se klonili. I mi ćemo u Kur'anu naučiti ko su kafiri, ko su židovi, ko su krišćani, ko su munafici, dakle jer mi imamo s ovim ove četiri vrste nevernika posla do sudnjeg dana. Munafici, Allah je opisao tačno ko su šta su. mušlici i kakav je njihov ibadet, da je to samo zviždanje, kreskanje i trčkaranje oko kjabe to nam je Allah pojasnio te tala. Zatim pojašnjava nam židove i hrišćane. Dakle, kada Allah te pojašnjava one koji dozivaju svoje mrtve ili da ne čuju oni od lažnih božanstava koje oni dozivaju, u to također spadaju židovi. I ja sam dakle to lično svojim očima Allahu ekber. Dakle, židovi su, dakle u ovom smislu pravi mušnici, a oni obažavaoci kaburova u koji se pripisuju islamskom umetu su dakle tu stvar uzeli od židova i od hrišćana. La haule vela kuvete ila vila. Zašto? Židovkinja jedna pobili su joj roditelje, dakle u holokaustu, jel? Hitler je pobio roditelje, ona je pobjegla negdje u Poljakinju, stara jedna baba, na grobu svojih roditelja i moli ih. Kaže, dakle moli ih, molite Boga da nam oprosti i da nam, dakle, direktno, znači direktno njih i posle Vasila, je tako? Posrednici molite Boga da nam oprosti, molite Boga da, nam, da nas uputi, molite za nas i tako dalje i tako dalje. Ista ona vrsta širka koju su imali mušnici u vremenu Allahovog poslanika, zatim i tako dalje i tako dalje. Isto to danas rade današnji mušnici. Zove dakle onog u kaburu, pa da ona iz kabura to dalje proslijedi jer je bio šta, jer je bio veli, jer je bio neki počašeni jel od Allahovih tebareke dala robova. Wa huwa la yarif annahu alladhi kana alayhi ahlul Dakle, ako ne zna ono što je Kur'an dakle ukorio jel i pokudio jel on će, dakle, upasti u to i potvrdit će to. وَهُوَ لَا يَعْرِفْ أَنَّهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَ I, dakle, upaće u to, a ni sam neće znat, znat, niti će sam biti svestan da je na onome na čemu su bili ehlul džahilije, dakle ljudi džahilijeta. Dakle, džahilijet smo rekli što znači predislamsko doba, doba neverstva, doba kufra i širka. Nam. Fatenkadu bi dalike urel islam i na taj način će se pokidati, dakle, veza ili čvor islama. la haule vera kuvete illa bila. Dakle, ovu fetvu ili ovaj govor od Omera Ibn al-Khattaba radijallahu anhu. Dakle, ovo nam spominje imam Ibn al-Khaim al rahimahullahu ta'ala. Zatim kaže, dakle, druga fetva od šehul Islama Ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala, kada kaže Fema zale hada širk jezdad hatta mela al ard. I neće prestati ovaj širk da se širi i da raste sve dok ne napuni cijelu zemlju. Subhanallah. Sve dok ne napuni cijelu zemlju. Kasiha wadaniha i dakle one visoke prijedele i one niske. Dakle, na svakom mjestu na Dunjaluku, وَمَا zalel guraba, يُنْكِرُونَهُ an guraba, dakle u isto vrijeme, oni stranci, muslimani, neće nikad prestati da ga negiraju i da ga zabranjuju, subhanallah. Dakle, šir će se širi i ljudi će obožavati lažna božanstva mimo Allaha te bare la prokletog šeitana i druge vrste taguta, obožavat će ih, ali će uz to uvijek postojati skupina guraba, petuba ali guraba, kao što kaže Allah poslanik, blago se tim tancima koji će ga negirati, zabranjivati. Lakinnahum aqallul qalil. Ali oni će uvijek biti ona najmanja skupina, manje od manjeg. Subhanallah. Nam. La jesma ulehum wa la niti će ih ko slušati, niti, niti će se ljudi pokoravati. Najmanja manjina će to biti. I to jeste tako. I kad nam ovo i Islam ibn Taymiyyah Rahman kaže, dakle, govori nam ko? Čovjek koji zna šta priča. Dakle, nije za to neki poput nekih iz današnjice. I nećemo da, da, govorimo govor ljudi iz današnjice, nego ćemo reći, dakle, spominjat ćemo govor naših učenjaka, la haule bila. Dakle, ovo je stvar jasno u potpunosti, da mi ne živimo u ovom vremenu, govorili bi ovome u tančine. Bilo je nekad tada i tada i tako dalje i tako dalje. Ili da živi u islamskoj državi pa će se možda pojaviti i tako dalje i tako dalje. Ko što kaže Allah u poslanicu nama, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i kada vidiš ljude kako u skupinama u Allahu vjeru ulaze. Allahu poslanik kad je pročitao ove riječi govor Allaha, te barek dala rekao je فسيخرجون منها أفواجا kema A isto tako će iz nje izaći u skupinama kao što su onda bili u skupinama u nju ušli. Subhanallah. Svata Dakle, da mi ne živimo u ovom vremenu i da nismo svedoci ovoga što nam všem samim je govori, ko zna šta bi. Ali mi smo svedoci. Tako da ne moram ovo detaljno pojašnjavati. Da nismo svedoci. Da je mala skupina ljudi koja ljude pokušava šta? Da spasi od džehennemske vatre. Nemojte tamo. To je kufr, to je širk, to je nepokornost Allahu, to je nepokornost poslaniku. Uvijek mala skupina. A većina ljudi Čim se pojavi kufri, širki grijeh, svi samo hrle. Čim se pojavi neki daja, došao eto u prolazu, ima predavanje, kak la havle vela kuvete ila Nam, subhanallah. Zatim, govor, sljedeći, dakle sljedeća fetva ili sljedeći kaul jeste, govor od imama Abdulatifa, ibn Abdirahmana bin Hasana, rahimahullah ta'ala. Kaže, lekad adet ibadetul eulija i Povratilo se, došlo je ponovo. Povratilo se znači došlo je ponovo obožavanje dobrih evlija u salihin, dobrih ljudi i salihina, jel? Dobrih muslimana koji su preselili. Dakle, to se misli s ovim. Naprimjer, često ljudi kada čuju sufije i dakle ove ekstremne sufije u jazemila, tako spominju čovjeka po imenu Abdulkadir Džajlani, oni Uvila i tako dalje, tako. Međutim, istina je da je Abdulkadir Džajlani bio, dakle, musliman, sunija, pobožnjak, dobar čovjek. Međutim, nakon njegove smrti, ljudi su, neki su dolazili u prolazu, proučili dovu za njega, da mu Allah oprosi, i tako dalje, tako dalje. Nakon toga su došli bidađe, pa su eventualno stali, pa su proučili Fatihu. Kasnije će se sećat unuk svojeg djeda kako je na kaburu, pa je govorio, nešto. A ovo znamo da je dova, a dua je muhul ibada, dakle srž ibadeta, dakle a na kaburu, i on je to sebi iskom, ovo, ibadet, namaz ibadet, taj uz ćemo i namaz to ima i drugih ibadeta kao što je tavaf oko kjabe, tavafit i oko kabura. I klaćemo i to je ibadet. I dakle tako se širi širk, odnosno šeitan, na taj način džahile, neznalice, na taj način ništa u širk la haule vela kutila bila. Isto to se desilo, dakle, kada se prvi put pojavio širk na Dunjaluku, znate, u vremenu Nuha a.s. kada su prije toga bili pobožnjaci, mu'mini, pravi vjernici, kada im je došla smrt, šeitan je došao i sinovima rekao i onima koji su ih poznavali, zašto ne biste napravili slike na tim vašim sjelima da su oni prisutni? Vi ste izgubili, dakle, njihova mesta su, nikad se ne mogu potpuniti, koja, su, dakle, sad prazna bez tih naših dobrih mu'mina. Napravite jednostavno slike da vas podsjećaju na tim vašim sjelima da sve to prisutni tu, ja kasnije generacije šetan je došao pa je umjesto slike rekao ajmo drugu sliku koja je od kamena koja da se ne zaborave, jel? Da se zna da su to bili nekad. Nedavno sam bio u jednom apoteku i vidio sam ove grčke i ove rimske filozofe. Aristoteles se on zove na njemački, jel? Kako se zove onaj drugi. Uglavnom bilo je njih, ja sam par imena ovaj, počte ispod njih. Dakle, samo glava ovako statua tu. Svi s bradama, raha, ole, sam se. <laughs> u apoteka svi ovako poređani, znaš rade i... Dakle, to nije samo u jednu apoteku. U više apoteka sam video te, dakle, jel, učenjake, jel, nekadašnje, priješnje. Laha haule, kuvete, illa bila. Dakle, da se sjećate njega, napravili su statu. Kasnije šeta njima, ove statue, vaši preci su njih obožavali i činili im ibadet i tako se pojavio širk la haule, la kuvete, illa bila. Pa kaže ovdje šeh imam, rahim alotala, Abdulatif ibn Abdirahman, povratilo se, pojavilo se ponovo obožavanje Eulija i sa salihina. Wa du'a'u al-awthani wa shayatin. I dova kipovima i šeitanima. Kema kanet kable isto kao što je bila prije poslanstva. Dakle, na isti način. Dakle, na isti način. Napraviš nešto, daš mu epitet božanstva, odnosno daš mu neko od svojstava koje pripada samo Allahu te bare katala, a to je koje je ovdje dakle svojstvo, u kojem smislu. Dakle sve ono što, je, što se tiče ibadeta, ljubav, strah, nada, moć da ti nanese dobro ili može da ti nanese štetu što svojstvo Allaha te barek Ti si i pripisao, dakle nečemu, bez obzira da se radilo o kaburu, mrtvom koje je u zemlji, nema, nije on više u zemlji, samo kosti ostale, shvatate. Ili nekom kamenu, ili nekom drvetu, ili nekom panju, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ne mora da znači da čovjek obožava samo nekoga koji je mrtav ili neki predmet koji, koji nema dušu u osnovi. Ili također može čovjek da obožava nekoga koji je živ, na primjer kao što je prokleti šeitan ili džine od kafira ili da obožava nekog od ljudi ili nekog od žena, kao što su na primjer mušnici imali jednog od svojih božanstava koja je bila šta? crnkinja, kada je Allah poslani sallam naredio Halidu, otidi i uništi to njihovo božanstvo. Pa je Halid, radi Allah anhu, ušao unutra i vidio je crnkinju, dakle, koja je bila bez odjeće. I dakle, Halid nije došao tu da se raspravlja, već je došao da obavi zadatak, izvadio sablju, presekao na pola i izašao opet I sa tim se sve završava. Dakle, čitali ste sigurno dakle, taj događaj u knjizi Halid ibn Walid. Jer tako, bare kalafiku. Ko se seća, hamdulillahi rabbil alamin. Dakle, isto kao što je bilo u dakle, vremenu prije poslanstva, وفي زمن الفترة u vremenu fitre. Zatim kaže hazva na'li bi na'l wa hazva al-quzzati bil quzza. Dakle, sve dio po dio. Dakle, kao što je, dakle, na isti način kao što je nanula pored nanule. Dakle, isto tako, u potpunosti isto. Pripisali su nekim predmetima božanstvojstva koja pripadaju samo Allahu te barek Kada god danas nekoga vidiš da čini širk, šta znači u stvari širk? Neko od svojstava Allaha te barek je pripisao nekom mimo Allaha te barek Bez obzira bio on živ ili bio mrtav ili bio predmet, ili bio, bilo neko božanstvo koje ne postoji, ili bio on sam, jer ima ljudi koji su uzeli svoju havu, svoju strast, svoje prohtjeve za božanstvo. Ona je ta koja upravlja njim, učini ovo, nemoj učiniti ovo, postupi ovako i on to slijedi i sluša, a pokornost je ibadet. Dakle, potpuna pokornost na način koja pripada Allahu te vrgana i njegovom poslaniku je ibadet. Dakle, kada kažemo pokornost poslaniku, misli se na pokornost Allahu te barek To je jasno. Nam barek Allahu fikum. Zatim kaže rahimahullah ta'ala. وَلَقَدْ أَطْبَقَ عَلَى تَرْكِ الْإِسْلَامِ جُمْهُورُ أَهْلِ أَهْلِ الْبَسِيطَةِ وَلَقَدْ أَطْبَقَ على ترك الإسلام جمهور أهل البسيطة dakle složili su se na ostavljanju islama ili ostavljanje islama ovo su sproveli u praksu dakle džumhur stanovnika na Dunjalu dakle većina ljudi svi većina ljudi su se složili na tome, hajde da ostavimo islam. Ili hajde da se borimo protiv njega. Ili hajde da ga ne prihvatimo jednostavno. I to jeste tako. Većina ljudi danas kad vidiš, jesu muslimani ili nisu muslimani. Jesu oni koji znaju šta je teuhid? Jesu li oni koji priznaju Muhameda sa sveme za poslanika? Jesu li većina ili nisu? Većina su oni koji dakle neće sa Muhamedom sallallahu alejhi da ima nikakvog posla. Sada evo bare kalabikum. Složili se stanovnici zemlje ili žumhur stanovnika, većina stanovnika zemlje da neće biti muslimani. La haule vela kuvvete I tako će biti do sudnjeg dana. Čak i Isa i Merjem alejhi selam kada bude došao, ljudi će dakle neće imati mogućnost više da plaćaju džiziju. Ili će primiti islam ili će biti ubiven. Sada na ovaj način će se riješiti taj problem. Sallallahu Allahom te barek dozvolom. Ili ćeš postati musliman, džiziju više ne možeš plaćati. Dakle, ne možeš više lagat na Isu, niti židov može lagat na Isu, ali islam, pa da kaže mi smo ga ubili, nije on Boži poslanik, njegova majka je, ja sam bila, bila takva i takva. Nećeš Isa tu ti začepi usta, židovu, jedan. Niti će kršćani možda reknu on je Boži sin, ili on je, ima svojstva božanstva, ili jedan od trojice i majka mu ima svojstva božanstva, i tako dalje, tako dalje. Ne, on je tu, da posvjedoči pred Ne kaže, nema džizija više židovi i hrišćani. Ili ćete primiti islam sa muslimanima, ili ima da vas nema. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nama. Zatim sljedeća fetva u ovom poglavlju jeste govor od imama Muhameda ابن إسماعيل السنعانية رحمه الله تعالى لقد اتخذ الأنداد في الأمصار والقرى وجميع أهل البلاد uzeti su endad, dakle lažna božanstva, lažna božanstva mimo Allaha te barek tala, idoli, kumiri i tako dalje, uzeti su fil amsari wal kura wa jami' ahli al bilad. Dakle u gradovima i u selima i na većini zemlje gdje ljudi stanuju, uzeti su lažni bogovi mimo Allaha te barek tala. Šta znači uzeti su, uzeta su lažna božanstva? Zašto uzeti? Za obožavanje, jer tako, za obožavanje da bi im se činio ibadet, odnosno da bi se Allahu činio širk. Svatate barek Allahu fikum. Nam. Min Jemeni, wa Šami, wa Neđdi, wa Tahama. Dakle, dakle, on govori ovdje većinsko stanovništvo koga? Jemena i Šama i Neđda i Tahame. Tahama je neki grad ili mjesto koje ne znam gdje je. U dijari Islam i većina, dakle, islamskih zemalja ili muslimanskih zemalja da kažem tako, većina tih muslimanskih zemalja, dakle u gradovima i u selima pojavilo se šta? Pojavilo se širk. Jesmo li svedoci tome? Ko je bio na hač? Ko je bio u Medinu da sluša ljude kako iču ja Rasulallah, a oni drugi, dakle, auzu billah. Koliko se puta čuli Turčina da kaže ja rabbi ja Rasulallah, auzu Ja rabbi ja Rasulallah, auzu Koliko si puta čuo to? Ja, zadanje, dua, zoveš, koliko god hoćeš. I u Mekki se to radi, i u Medini se to radi, i u Beču se to radi, svugdje se to radi. La haula vela kuvete illa billah. Wa huwa al i'tiqad fil kubur, a to je, dakle, kada govorio, dakle, šta? Prvo kaže, lekad ituhid al andadu fil amsari wal kura. Dakle, uzeta su lažna božanstva u gradovima i selima, a na kraj kaže, dakle, ta božanstva, wa huwa al i'tiqad fil kubur, a to je akida što se tiče kaburova. Dakle, uzeli su te kaburove za šta? Za božanstva. Sjećate se kad smo spominjali koliko, dakle, navedi jedan od glavnih gradova, osim, dakle, arapskog polostrva, tamo gdje su sunije, dakle, nema toga. Čak i nešto što je bilo toga, Alhamdulillah, muslimani su se zatrpali, sakrili, zabranili odlazak tamo, na primjer kao što je kabur majke Allahovog poslanika sa zeleme. Dakle, šije i sufije su redovno ovaj, posjećinjali taj kabur. On je između Meke i Medine. Dakle, jedno selo, zaboravio se ime imaju, dakle, imao je put za hađe i umraši koji bi došli tamo, imao je put tamo da odu i da to, jel, prije nekoliko godina je bio članak u, kako se zove ona novina islamske zajednice, preporod. Članak se zove Saudijska vlada zapostavlja med mezar majke Allahovog poslanika. Jer su oni zabranili tamo, nema dolazenja. Dakle, ne, da ne govorim o vladi, ta već govorim dakle, o onima muslimanima koji su dakle iskoristili poziciju i moć da zabrane širk. Svatate ovo bare Dakle, obaveza je čovjeku da zabrani širk. Obaveza ti je da ga zabraniš. Na koji način? Na način na koji ti Allah subhanahu wa Allahu naređuje. Šta je širk? Zlo. Ima li veće zlo širka? Nema. Ko vidi neko zlo, a u to ulazi širk i svako drugo zlo. A najveće zlo je širk. Koga vidi neka ga otkloni rukom, ako ne može rukom, onda jezikom, ako ne može jezikom, onda srcem. Danas imamo tri vrste muslimana, rukom, jezikom i srcem. Ispod toga nema više islama i muslimana, nema. I zato kažemo na arapskom polostrvu, ima kabur majke Allahovog poslanika i ljudi ga zijarete od ekstremnih sufija i prokletih rafidija da čine širka Allahu te barekvetala. Sad imamo tri vrste muslimana vezano za ovaj kabur. Oni mimo ovog tri nisu muslimani. Jer tako? Onima nema, ispod ovoga nema imana. Hala. Ovo je jedan musliman, njegov iman je šta? Dakle, nema mogućnost. Znači, nemojte da shvatite da onaj koji negira zlo srcem, da je njegov iman slab. Pod uslovom da je to jedina mogućnost, jedini način, jedini način koji on može. Dakle, u situaciji si da ne možeš da zlo negiraš osim svojim srcem, ali to ne znači da ti je iman slab. Ne, čak bil aks, to može da znači da si najbolji mu'min koji tu postoji uopšte. Ne, već da si jedan od najboljih mu'mina na dunjaluku koji postoji. Jer ima ljudi, dakle vidi zlo, a njegovo srce je prazno, on to ne osjeća ništa, to njega ne interesuje. Svatate ovo. Isto tako vezano za ovaj kabur. Ima muslimana, njegova srce kad to vidi, ubu bila, mrzi, zabranjeno, ali ne može ništa više od toga da uradi. Druga vrsta muslimana su oni koji pričaju. Zbog toga ima veliki broj učenjaka zato što pričaju. Koji su šta? Koji su u zatvorima. Dakle, i oni su mu'mini. I tekako, i su panala. Zato što pričaju i zabranjuju i negiraju zlo. Sodno naredbi Allahovog poslanika strane, zbog toga su zatvor. I ima poslana treća grupa koji to rade rukom. Ili s nečim u ruci. Jeste. I oni negiraju zlo. I, dakle, poziciju Allah ti je tebara do moć da sad negira širk. Moraš iskoristiti to. Ako ne možeš rukom, onda jezikom. Ako ne možeš jezikom, onda srce. I to je to. Sada teba barekala u fikum. I ti muslimani, kažem, da me ne bi se neko pogrešno shvatio, koji pa ja sam bila, ali vi me nećete shvatiti da kaže saudijska vlada, a što oni, što oni to pričaju, hvale. Ne hvalimo mi, hamdulillah, gute i kafire, izdajnike islama i muslimana i pomagača Allahovih neprijatelja. To nikad nismo radili, hamdulillah, niti ćemo ikad raditi, a onaj koji ima razuma, shvatit će ono što pričamo, je tako? Već oni muslimani koji su tamo iskoristili su dakle tu mogućnost da zabrane taj šir. Na najbolji način, na to je rukom. Napravit ćemo ovdje barikada, ovaj put je zatvoren, u to selo ne može više da se ode, završeno onda dolazi članak u časopisu, saudijska vlada zapostavila mezar majke Božeg poslanika. Sada ovo barek Allah La haule vela kuvete ila bila. Dakle, wa huel je etikat fil kubur, a to je akida vezana za kaburove. Prvo je spomenuo da su ljudi uzeli lažna božanstva mimo Allaha i u Jemenu, i u, i u Šamu, i na svakom mjestu. Jer tako, koja je to vrsta lažnih božanstava kaburovi. I tih kaburova imaš danas koliko hoćeš. Dakle, sećam se, kada sam vam spominjao, dakle, primjer, kada spominje šejh Mohamed bin Salih al Munajjid, pa kaže kada su Britanci ulazili u Masr, u Egipat. Derviši su izašli sa korom, pa su rekli, na jednom kraju Masra imamo jedan kabur, a na drugom imamo kabur drugog Elije i Saliha, dobrog čovjeka, na jednom kraju jedan, a na drugom drugi. Ta linija tu, koji god kafir prođe, automatski pada mrtav. Dakle, oni će da nas štite. La haule vela Koliko ste puta čuli kada kažu, dakle, slepci, ljudi koji ništa, dakle, ovo je ta akida, iskreno rečeno. Pa kažu, u Bosni je bio rat, i na Kosovu je bio rat, i u Makedoniji, i z, a Sanđak zaobišli. Zbog čega? Zbog mrtvih koji leže, dakle, ovoj zemlji, koji šehida, koji čuvaju ovu. To ti ova kaburska, dakle, akida, ovih kuburija koji, koji veruju u kaburove. Sanđak su sačuvali šehidi koji su nekad ratovali protiv partizana i četnika. E uzu bila, dakle, ovo ti je mušička A ovo smo čuli od velikih ljudi, veliki u smislu. Ko je čuo od vas ovo? Ja sam ovo lično čuo, bar kalofiku, imam svedoke. Ja ne bih rekao, dakle ovo je govor Muhameda ibn Ismaila Sananija, rahimehullah. Zatim spominje govor dakle ili fetvu Ibnul Kajima Eđevzije rahimahullah ta'ala. Pa kaže وَمَا نَجَا مِنْ شِرْكِ هَذَا شِرْكَ الْأَكْبَرِ إِلَّا مَنْ جَرَّدَ تَوْهِيدَهُ لِلَّهِ وَتَقَرَّبَ bi mušrikini Dakle, i nije se spasio od širka. za širka lekber misli se, dakle, na veliki širk, ovaj veliki širk zbog kojeg čovjek postane šta? Nevjernik, a mali širk zbog njega, ko što znate, ne postaje nevjernik. Međutim, ovdje se radi šta? O manjkavom ili krnjavom nijetu u činjenju dobrih dijela koje čini. Pa uljepšava nešto od njegovih dobrih dijela ili nešto kaže, eto što je, ili da se zakune nečim drugim ima Allah, te barek tela lafzen samo u govoru, a ne u, u srcu je kaden, u smislu da više život moje djece udubila, mi je na većem stepenu od Allaha tebara. Ono to više nije mali širk, već je veliki. Svatate. Dakle, ovdje misli Ibnul Kajim pa kaže وَمَا نَجَا مِنَ شِرْك مِنْ شِرْكٍ هَذَا شِرْكَ الْأَكْبَرِ Dakle, nije se spasio širka od ovog velikog širka, dakle, zbog kojeg čovjek postaje nevjernik, illa men džerrede tevhidehu lillah, osim onaj čiji teuhid bude u potpunosti Allahu subhanahu ta'ala. Dakle, koji svoj teuhid učini Allahu te barek ta'ala jednom jedinom. Jer tako, barek Allah fikum. Ovdje se, dakle, također misli na tevhidu i ibadetu, tako? وَتَكَرَّبَ بِمَكْتِ الْمُشْرِكِينِ إِلَى اللَّهِ I onaj koji se mržnjom neve mušrika, dakle koji želi mržnjom mušrika da se približi Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto mrziš mušrika? Jer, je, jer tvrdi da postoji neko koji ima svojstva Allaha, audubila. Zbog toga ga mrziš. I moraš da ga mrziš. Pa on kaže, moj šejić može to što može samo Allah. Dakle, on to tako neće nikad reći. Ali čuje, Allah je taj koji čuje, a ne ovaj mrtvi. Allah je taj koji ti pribavlja neku korist. Allah je taj koji će od tebe otkloniti štetu ili ti dati štetu sodno njegovoj te barem dala pravdi i mudrosti, a ne taj tvoj šejh u gaboru. Svatate ovo barek Dakle, šta? Znači, mržnja mušnika na taj način će se približiti Allahu te barek da i na taj način će se spasiti od velikog širka. Jel' tako? Ali ovo ne važi samo za šir, Ovo važi za sve grijehe. Kako ćeš se spasiti, na primjer, alkohola? Kako? Da ga mrziš. Da mrziš alkohol. Tako, kako ćeš se spasiti droge? Da mrziš, da to prezireš, da to smatraš kako će se spati zinaluka? Da mrziš to, da znaš da to odvratno i loš put, da mrziš to. Ako voliš alkohol, Boga mi, ne znam kako ćeš se spasiti njega. Teško. Ili zinaluk, voliš zinaluk, jednostavno, uzubila. Kako ćeš se spasiti, spasiti nečega što voliš. Svatate ovo bare kalofiku. Dakle, ovo govor Ibnul Kajima je logičan za, za svako ko ima zdrav razum. Jel' tako ili nije? Bare kalofiku. Zatim kaže, šejh Ferrađo ovdje spominje pa kaže, kaže imam, odnosno fetva od imama, Abdullaha ibn Muhammeda ibn Abdul Wahaba, rahimehumullahu ta'ala, pa kaže, innal islame la jestahimu ila بمؤاداة المشركين فإن لم يؤاديهم يؤادهم لم يؤادهم فهو منهم وإن لم يفعلوا svako dakle in al-islam la yastakimu illa bi muadati al-mushrikin islam dakle ne može da bude ne može da bude yani da opstoji jel ne može da opstoji islam ne može da postoji islam kod čovjeka osim sa mržnjom mušnika osim da mrziš mušnika mušnika ne mrziš zato što on crn ili bijel ili ima dugu bradu kratku bradu ima pokvarene zube, jel? Ili mu opala kosa na pijet. Ne mrziš ga, već ga mrziš samo zbog tog njegovog djela, a to je da je nekome pripisao svojstvo Allaha subhanahu ta'ala. Jel tako ili nije? Prepisao je nekome nešto što pripada isključivo Allahu te barek ta'ala. Ibadet. Svatate ovo barek Ibadet pripada Allahu te barek ta'ala. On ga pripisao nekom drugom, svome predsjedniku ili svome poslaniku u parlamentu ili šefu partije ili i tako dalje i tako dalje. To su, dakle, vidite, alhamdulillah, dobra je ova tema. Vraćamo se sve ono što ste učili od daja, iz knjiga, iz, iz predavanja, svega se toga dotaknemo i obnovimo te stvari. Da i ne bi zaboravili, je tako bare kalao Dakle, ne može šta biti, ne može čovjek svoj islam, dakle, islam ne može biti izgrađen ili kako rekli smo ono malo prije, da opstoji, da postoji, osim sa mržnjom mušrika. Osim sa mržnjom mušrika i kaže ovdje mušnika mrziš ga zbog njegovog dijela što radi. Jel tako? Mrziš njega lično zbog njegovog dijela. A ne da kažeš mrziš njegovo djelo, a njega ne mrziš, on je Ne, ne, mrziš njega zbog njegovog dijela. Njegovo djelo ga učinilo, nevernikom. Jel tako? I ne samo da ga učinilo nevernikom. Kada se ti budeš borio protiv njegove, njegovog širka, on će ga braniti oružano. Ali s obzirom da zna da si ti slab, da bi ga napao oružano, on će tebe napast prvi oružano, jer zna da ako se ti dočepaš oružano, inšala udjela, bit će mu isto ko što je bilo sa mušnicima i sa židovima, sa Benu Kureiza ili sa Benu Kajnuka ili sa Benu Nadir. Jedni su proterati, drugi su pobiveni. Dakle, do jednog. Sada da vam bare kalopiku. I da ti mušnika ostaviš na miru, neće to moći. Niti će on tebe ostaviti na miru. To su dakle dvije stvari isto ko vatra i voda. Svatite to, bare kalopiku. I svatate to, alhamdulillahi, rabilanim. Nam, fa illam adihim, fa huwa minhum. Ako i dakle ne mrzi, već ovdje se misli na muadat, neprijateljstvo, ako im ne iskaže svoje neprijateljstvo, ako ne bude njihov neprijatelj, onda je on njihov od njih. Jer tako, ne može čovjek da kaže, sve su to, vala i kako šeitan ljudima objavljuje riječi i djela koja su zuprotno islamu. Kad kaže, nit ga volim, nit ga mrzim. Može li to? Nit sam mu prijatelj, nit sam mu neprijatelj. Jer tako, sve su to neke parole koje šeta ljudima dođe, pa mu, aj ti si stvarno pametan, haj nešto pametno prospi ovdje da svi čuju da ono, maša Allah, niti ga mrzi, niti ga volim. To stvarno ne znam da može. Može za čovjeka koji nema vjere. A čovjek koji ima vjere, koji ima islam, koji ima din, voliš ono što Allah voli, mrziš ono što Allah mrzi. I to svaki čovjek ima dakle to svojstvo. Odnosno svaki čovjek možeš nad njim da ovo sprovedeš u praksu. Jel musliman? Allah ga sigurno voli. Moraš da ga voliš. Jel kafir? Voli li Allah kafira? Allah to koliko puta u Kur'anu potvrđuje da ne voli kafira. Inna Allahe la yuhibbul kafir. Allah ne voli kafira. Sada te ovo bare I ti da kažeš niti ga vrzi, niti ga volim. Kako to? Ne može to tako. Ljubav prema nekome jeste, dakle, jedan od znakova iskrene ljubavi, da voliš ono što voli tvoj Habibi. Dakle, da voliš ono što voli tvoj voljeni. Jedan od znakova ljubavi prema Allahu te barek dala jeste da voliš ono što Allah voli. Jedan od znakova prema poslaniku sveme jeste da voliš ono što voli Allah poslanik sveme. A sahabi su jeli, kako se zvala na jela duba, popara na našem jeziku, tako? Jeli su je samo zato što su znali da Allah poslanik voli. Je tako? Prsten nisu nosili, nosili ashabi. Dakle, nisu to radili. Kad su vidjeli Allah poslanika sveme da je nabavio prsten da bi s njim opečatinio pisma koja šalje, svi su prstenje postavljali. Hoće da, rade ono što on radi. Svatate ovo bare kalatiku. La vela kuvete ila Ako se, dakle, ako im ne iskaže svoje neprijateljstvo ili nije neprijateljski raspoložen prema njima, i ovo se sad opet vraća ono malo prije što smo spomenuli, neprijateljstvo prema mušnicima je također šta? ili rukom, ili jezikom, ili srcem. I to se, dakle, razlikuje. U osnovi mora da bude kod svakog muslimana, ali do kojeg stepena, dakle, vanšinskog iskaživanja na koji način, to se razlikuje od muslimana do muslimana. Svatate, na primjer, daija, čovjek koji poziva ljude u islam i bori se protiv širka. Da li može čovjek u tom, da li može iko da ga optuži da on voli mušike? Odnosno, da, da li iko može da ga optuži da, da ne mrzi mušike ili da je ne do u prijateljstvo sa mušicima? Ne može da ga, osim ili budala. Dakle, vidiš daju sa mušicima polica, lijepo priča, pa ga tukne, pa mu pokloni CD koji košta 2 eura. E, šta je s tobom? Poklonio si mu CD od 2 eura. Ili mi je vamo su bismo štampamo knjige, ti i dijeliš mjesecima, lijepo se sa njima oporije, mrzi ga on? Sigurno, sigurno ga mrzi, bez imalo sumnje, jer on obožava prokletog šeitana, a ne Allaha te barek I Allahu je to mrsko, što znači da je tebi mrsko. Ali ono će nešto drugo, ako izvećate <laughs> kad je brat Bila spominjao, dakle razlike između crvenih deva i onih drugih. Od što samo jedna za jahanje, a ove ostale se sve kolju. Svatate, svatate ovo barek I to je ono što taj daje hoće. I ne samo to, Allahu poslanik sallallahu Allah te bareke šalje iz kojeg razloga? Rahmeten lil alemin, a? Kao milost svetovima. Taj daja koji s jedne strane mrzi širki mušnike, on je milost Allahova prema tim ljudima, da te uhvati za rukav, a ti samo što nisi u poučenem, on te povuče, pa ti pojasni, pa ti objasni, Allah je taj koji te stvorio. Zar ima većeg nepravednika Allah te stvorio, a ti obožavaš drugog. Subhanallah. Dođeš kod šefa, dakle, Allahu pripada najljepši primjer, te barek je Dođeš kod šefa, ti stav radostan, završio ti neki posao, odradio ga fantastično. Kad pogledaš tamo svoju platnu listu, pogledaš platnu licu nekog, neka mrtina što fata krivine, on dobio premiju, a ti nisi. Kako bi se osjećao ti? Ti se slomi radeći, a on drugome daje pare. Jer tako? Fata to baraka u fiku. Allah te barek na tebe stvorio, subhanahu wa ta'ala, jedini koji zaslužuje da bude obožavan, a ti obožavaš nekog drugog. Allah te barek gospodar nebesa zemlje, naređuje ti, nemoj to da radiš. A žena ti kaže, hajde divna. I ti uradiš. A zar se Allah te barek dala, zar nema Allah te barek dala pravo da se rasrti? Imajte kako te barek snaga. Svatate ovo bare I ti si to njemu pojasnio i on je primio islam i postao ti brat u, vjeri. Zar nije ovo dokaz da je taj dalja, koliko god on mrzi širke mušnike, on je Allahova milost, isto kao što je Muhammed za sveme milost za sve ljude. I jedan od razloga, ili jedan od glavnih razloga, dakle ovo, molim Allaha da me pogrešno ne shvatite, Muhammed je glavni razlog Allahove milosti prema nama. Svatate, koga ne slijedi, šta je sa njim? Allahova sržba, je tako? A koga slijedi u bobu, Allahova milost i Allahova ljubav te barek Kada počne došlo da diraju Allahovog poslanika da ga spominju u negativnom smislu, onda šta je s tobom? Ako si ovo shvatio da je Allahov poslanik, Allahova milost prema nama, onda će sigurno da, da pukne nešto tamo negdje. I ti čuješ puklo nešto. Šta me briga neko što se petljaju sa jačim. Je tako ili nije? La haule ve la kuvete illa billah. Nam. Wa illam dakle taj koji se nije suprostavio i nije neprijateljski raspoložen prema mušicima, ne mrziš. On je njihov. Pa čak ga i ne činio, misli se na šta? Na širk. Pa čak on ne radio širk. Dakle nema ali niti ih mrzi, niti smatra da je to nešto jel, ružno. Kako može da smatraš da ne mrziš ono koga? Allah te barek tada mrzi. La haule la kuvete ila bila. Dakle, ovo je govor od Abdullaha ibn Muhameda ibn Abdul Wahaba rahimahum Allahu ta'ala. Imamo jedan problem, braćo, barek Allah Vidite ovi, ovi papirići ovdje, 1, 2, 3, Mi smo ovo pripremili za večera ali mi smo uspjeli samo ovaj jedan, jer je prošlo 50 minuta, a mi, dakle, naš adet da duljimo dersove preko 60 minuta, mislim da bi trebali ovaj da adet malo da, osim u određenim situacijama. Da je ostalo još nekoliko fetvi iz ovog istog poglavlja, ja bih ih spomenuo. Ali sada počinjemo sa novim poglavljem, koje je duže od ovog, i da spominjemo, dakle, fetve drugih učenjaka, kao što je imam Sulejman ibn Abdillah, i tako dalje, i tako dalje. Ili mogli bi ovo spomenuti inša ta'ala? ovdje nema puno. Ćemo spomenuti ovo inshallah ta'ala. Da spomenemo o Allahom tabarak bila ima samo jedan list. to vidiš, ja sam se prešao. Nam, hakikatul islam, kada govori o stvarnosti islamu i šta je, dakle, u, u šurutu kabuliha, dakle, šartovi za prihvatanje islama, dakle da Allah prihvati to tvoje što kažeš ja sam musliman, ja sam, is, ja sam islam, ja se pripisujem, ja sam dio islamskog umeta, tako? Uglavnom, nakon ovog poglavlja, šejh mithad Ferraj kaže, rekao je imam عبد الرحمن بن حسن أجمع علماء أهل السنة سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد آه، من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم آه، وبغضهم عفوا ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة Wal ihlasul a'mali kulliha lillah. Složili su se učenjaci, ehli suneta, oni prijašnji i oni nakon njih, ashabi i tabijini i imami. I svi, dakle, cijo ehli sunet, da čovjek neće biti musliman, osim ako se u potpunosti, dakle, šta, ne očisti i ne napusti od širka, od velikog širka, dakle širka lekber. Dakle, ako se u potpunosti od njega ne očisti, odgradi i distancira. Je tako? U elbera aminhu, u amin i dok se ne, odrekne od širka i od onog ga čini u bugdihim, u muadatihim, i dok ih ne bude mrzio i dok ih ne bude uzeo za neprijatelje, bi hasebi taka wal kudra, sve njegovim mogućnostima i njegovom snagom. Dakle, ne možeš od mušnika da se odrekneš, osim na način srcem da ga mrziš, da kažeš srcem njemu njegova vjera, meni moja vjera, shvatate ovo, bare Mrziš ga zato što ga Allah mrzi, smatraš njegov put, putem koji vodi u džehennemsku vatru i tako dalje Dakle, sve shodno svojim mogućnostima. Oni najbolji danas u našem vremenu su svoju mogućnost iskoristili, jer da je nisu iskoristili, bili bi odgovorni. A to je šta? Ponijeli su oružje u borbi protiv širka. Svatate ovo bare kalofiku. Ponijeli su oružje u borbi protiv onih koji žele velište drugi. Svatate. Ako su imali ovu mogućnost, a nisu htjeli da iskoriste, šta je sa takvim čovjekom? On nije opravdan. Dakle, ono što mi možemo da učinimo danas, dakle svako nek pogleda svoje situaciju, svoje stanje, neki ne kažu govorit ćemo koliko možemo, a drugi će reći govorit ćemo dokle možemo. Ima razlike između ovoga dvojega. Govorit će onoliko koliko mogu, a drugi kaže ja ću govoriti dokle ima tu razlika. Zar nije tako? Barakala fikum. Svako ne pogleda svoju situaciju kakav je. Mogu li ja više od ovog da uradim? U svakom smislu. Evo, ovo, dakle, vezano za temu. Mržnja i neprijateljstvo prema širku i mušnicima. Koliko ja toga mogu da uradim? Je tako? I ovo sam malo prije spomenuo, odnosno počeo sam, ali nisam sve. Ovo se razlike kao što znate, od čovjeka do čovjeka. Daja, šejih, ali Alim i daja opet nisu isto. Ima ali ima koji je ali dakle u pravom smislu značenja, pravi šejh, ali nije na Naprimjer, kao što smo zapamtili neke naše profesore, šejh, ali vallahi, to da ne preuveličavam, jel, te ljude, ali pravi alim. kad god ga probudiš ga u sred, sna, probudiš ga, šta kažu Hanefije po pitanju toga i toga? On kažu, kažu to i to, dokazime to i to, tumače taj i taj na taj i taj način. Ali, međutim, ne može da bude Kada ti zakazniš i uđeš u razred, on se izgalani na tebe, svašta ti izviče, istera se polje, na ulicu da ga sretneš, da ga nešto pitaš, on neće uopće s toga priča, ti trči za njim poslije časa, on neće uopće da priča s tobom, sataš. I takvog čovjeka da ga pustiš u davu da davi ti ljude, ne može, je tako? Ali je on zvezda od, zvezda islamskog neba, je tako? Svetiljka ovog našeg puta bez kojeg ne možemo. Bez obzira što on takav prema tebi, ali ne može da bude daja. Međutim, sa druge strane imaš daju. On nema vlage veze, tako? Ali kad sedne s tobom i počne da ti priča ono što zna, zna jedan hadis i njega stalno obrće. Ali on zna tako lijepo da ti to piše. neki događaj iz života Allahovog poslanika Tako zna lijepo to da ti opiše, da ti dobiješ dojam da je on nema većeg nema uleme od njega. Kažu, i čuo sam pravi ulema, pravi, pravi učenjak. Jel tako? on zna, dva je dva, nešto čuo, rekao imam Ahmed, šeho li Temi, on ta, ta, ta, ta. I ljudi ga vole, gdje se god povolju, vole ga ljudi. Bradonja, nikad za njega neće čuti da ga neko ružno spomenosi ili neki koji je Allah te bar zapečatio srce. A ovamo s druge strane ima čovjeka, stvarno alim, hafiz Kur'ana, mufesir, znaš, muhaddis, zna, pitaš nekog o njemu, pusti ga, otrese ome, svašta mi se navikost. Dakle, on je alim, on je daje. Međutim, nema ništa ljepše nego da čovjek napravi jedan spoj između ilma i dave i borbe na Allahovom putu i ibadeta Allahu te barek i zikra i sećanja i razmišljanja Allahu i spominjanja Allaha te barek kad sve ovo spoji, šta dobiješ? Dobiješ Ebu Bekra, i Omara, i Aliju, i Ebu Ubejdu, i dobiješ dakle te ljude koje šije smatraju nevjerni I opet ti dođeš i kažeš, e, ne, Allah, vi ste preči da budete nevjernici. I vi ste najpreči da vas mrzimo i najpreči ste sutra da nemamo nikakve milosti prema vama. Osim ako se pokaju prije nego što ih popatamo. sa Allahom. vam da. Svatate ovo barek Wa ihlasi l'amali lillah i da sva njegova djela budu iskreno, dakle sva njegova djela, svi njegovi ibadeti, da budu iskreno Allaha te da budu samo iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže muđerredu telafuzi bi šehada, la yakfi fil islami bidun il amel bi ma'naha, wa i'tiqadi, wa i'tiqadihi ijma'em. Kaže imam Suleman ibn Abdillah, samo, dakle, puko izgovaranje šehadeta, dva šehadeta, šehada da nema istinskog božanstva osim Allaha subhanahu i da je Muhammed sallallahu njegov rob i njegov poslanik. Dakle nije dovoljno u islamu, dakle da bi čovjek postao musliman. Samo puko izgovaranje bez djela shodno tom šehadetu i akidi shodno tom šehadetu. Dakle da ispravno shvataš što znači ešhedu en ilaha Svjedočim da nema istinskog Boga osim Allah A mi znamo koliko ima pogrešnih, spomijali smo to ako se sjećate, pogrešna shvatanja šehadeta da nema Boga. Jedni kažu la ilaha znači nema Boga osim Allah. To je netačno. Mi kažemo nema istinskog božanstva koje je zaslužio da bude obožavan osim Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Jer ilah je onaj koji biva obožavan. طلوع سماء الكون لقد طولنا النجم برفعتنا ولان المسلم كان له بالغرب صدى من همتنا بالغرب صدى من همتنا بالغرب صدى من همتنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا عددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا روض الإسلام ودوحته في أرض رواها دمنا يا أرض الحرمين ويا بلاد شريعتنا روض الإسلام ودوحته في أرض رواها دمنا في أرض رواها دمنا في أرض رواها دمنا الإسلام لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا ومحمد كان أمير الرب يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا محمد كان أمير الرب يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا ومحمد كان أمير الرك يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا روح الآمال لنهضتنا روح الآمال لدوضتنا